Ander Errazi, egunon? Egunon, bon dia, bai, Barcelonatik. E, Kataluniako bosak duela aztebete pasatxo iragan zirela, eta oraindik ez dakigu nork aginduko duen Barcelona, nor izanen de presidente berria? Ez, eh, gira esan, e, bazirudien hasiera batean bi aukera izango zirela gaientzen zirenak, Salvador Illa e, alderdi sozialista katalanaren e, autagaia zena, Bai, eta hauteskundeen garaile atera dena eta bestetik Carlos eh, Puigdemont presidente Oia erbestean bizi zein e, Junts per Catalunya alderdia bere garaian Kunberrientzia Unio deritzon eh, alderdia zena ba, alderdi horren hautagai gisa aurkeztu zena zen beste aukera bigarren geratu zen hauteskundetan baina aldi berean e, posible ikusten zuen hauteskundeen ostean, babes gehiago jasotzea legebiltzarrean Salvadorilla berak, baino beraz hor hor dabiltza. Hor dabiltza nahi du badela holako bloka seguera batean gira, hau da gehiengo osoa, gehiengo absolutua behar dardi itxi parlamentuan presidente hautatzeko, hor momentu hontan inpas batean gira, Bai, hor, eh, ari direnak bai bata eta bai bestea, bai Salvadoria alderdi sozialista katalanaren autagaia eta bai Carles eh, Puigdemont, Junts Perkaten autagaia, ari direna da ba, beste alderdien, babesa lortu nahian. Entzuleek, eh, jakin dezaten, Kataluniako parlamentuak dauzka egun da hori eserleku, eta gehiengo e, eh, absolutoa irurogeita zortzi dira. Salvadoriaren alderdiak, alderdi sozialista katalanak, berrogeita bi eserleku lortu zituen, eta e, eh, Junsper Katalderdiak, Carles Puigdemonten alderdiak, hori tamabost eserleku lortu zituen. Eta beraz, gehiengo absolututik urrun daude zeintzuk dira batan eta bestearen aukerak. Salvador Illak bi aukera edukiko lituzke maiganean, batetik bere garaian jada existitu zen nolabaiteko tripartit eh, ezkerreko edo aurrerakoi bat sortzea, hiru alderdien batasun bat eh, gobernurako eta beste aukera bat alderdi sozialistak bloke konstituzional bat bultatzea, baina horretarako alderdi popularraren babesa beharko luke eta Madrilgo egoera ikusita, ba, kosta egiten da hori ikustea. Beste aukera, Carla Eskutzemonen kasuan, ba, Junts per Catalunya eta Eskerra Republikana bera, elkarrekin joatea, arazoa horrekin bakarrik ez dutela gehiengoa lortzen, ez dituzte irurogeita zortzi eserlekuak lortzen, eta beraz, bai edo bai, beste alderdiren baten abstentzioa beharko lukete. Eta beste alderdi posible bakarra, alderdi sozialista litzateke, beraz, kosta egiten da, Carles Puigdemont presidente izatera mm. eh, iritsiko denik. Justo aipatu diguzu, e, bai Carles Puigdemonen alderdiak eta baizta ere ERC eskerreko independentisten alderdiak baturik ez dutela gehiengorik egiten, aspaldi aspaldiko urtetan lehenengo aldiz Kataluniako legebiltzarren parlamentuan independentistek ez dute gehienga zorik. Ez, dute iruita sortzi esarlekurik arditzi hautezkunde hauetan, porrot bat da izan da independentisten zure ustez? Bueno, nik uste dut eh, hori hiru faktorek azaltzen dutela. Batetik, independentismoak, nolabait, 2000 eta mazazpitik, 2000 eta hogeita lauera, e, eh, egin duen estrategiaren biraketa, ez? Eh, ez ezagun aztu, 2000 eta estrategiaren nolabaiteko gaiurra izan zela eh, independentzia parlamentuaren independentzia deklarazioa. Noski, estrategia hori alde bakarrekoa zen, eta estrategia horretan nolabait helburua zen independentzia egitea horrek ez zuen eh, nahi zuten eh, emaitza lortu, eta horren ostean, ba, etorri ziren, estatuaren e, erantzunak, jazarpena, espetxea, eta bar. Orain, zazpi urteren bueltan, estrategia asko zazere pragmatikoagoa bihurtu da, independentismoa nolabait gehiengo sozial horren e, eraikuntzan zentratu da gizarte zibilari dagokionez eta erakundei dagokionez autogobernuaren sendotzean eta baita ere estatuaren erantzun horren ondorioi aurre egiten, ba, e, indultuak izan ziren lehenik eta behin, e, matxina da e, kode penaletik ateratzeko edo sezesioa kode penaletik ateratzeko erabakia izan zen ondoren, eta azkenik orain, ba, gauzatzear dagoen amnistia. Hori guzti hori horrela izan da, nik ulertzen dut ere, emaitzak ezin direla hori kontuan eduki gabe e, nolabait aztertu independentismoak orain etzen independentzia egiten ari, beraz normala da independentist, moaren bozkak jaistea. Bigarrenik, ba, abstentzioa eduki dugu. Nolabait, independentismoak lortu zuen ja, e, zabalkuntza hori, euneko laro gehiaren partaidetza egontzenean 2008ko hauteskundeetan, ba, euneko berrogeita mar inguruan ibili zen orain partaidetza eguneko irurogeira iritsi ez denean, ba, normala da ere, ba, independentismoak bera egiteaz, independentismoak baztuen nola ilusiozko bozka hori. Eta hirugarrena bien, alderdien alteko arteko, eskerra eta juntzen arteko, tira birak ere ezinbestean kontutan eduki behar dira. Ander errazti, er, aipatu diguzu beraz ERC, alderdia eta juntzen arteko eh, kalapita horiek, eh, justuki ERC-ko presidentea, edo ERC-ko alderdiko pera aragonezen orain arteko eh, president, Katalunian, eh, eta mazortzi aurki e, galdu ditu ogei. Ah, galdu. galdu bai, galdu bai, ez, galdu amairu, ogei eskuratu. Hori bai, da, amairu galdu dituela, beraz eh, presidenteak errandu ez duela gehiago segituko politika egiten, eta animaleko zafraldia bildu duela errezek errandaiteke. Bueno, ba, hain zuzen ere, horre beste hiru faktorea aipatuko nituzke. Batetik, e, Eskerra Republikana izan da azkenengo hiru urteetan nolabait politika katalana mm, eraman duena berriz ere ba, etxe bizitza politikaz, e, energia politikaz, ah, beste lehortearen, zela dakizue Katalunia inguruan, ba, sekulako lehorte de moraldian gaitzala, ba, lehorteari aurre egiteko neurriak e, zirela, eta beste hainbat, ba, nolabait, e, ongizate eh, politikak eta politika publikoak bultzatzen aritu da azkenengo hiru urte hauetan. Zein izan da arazoa? Ez zituela eh, 2008 lauko aurrekontuak onartzea ez du lortu. Eta beraz, bere ibilbide horretan edo bere ba, ingeles ez esan hori da, story duin horretan, non ba, eskerra agertu nahi zen nolabait Eskozian Scottish National Partik duen puntu horrekin non sustatzen duen bai konsensu soziala eta bai konsensu nazionala, ba eskerra hori bultzatzen ari zen ibilbidean, ba sekulako jipoia izan zen eh, aurrekontuak on, ez onartu ahal izatea, ze hori gabe ezin zituen nahi zituen politikak egin eta nahiko espansiboak edo oso espansiboak ziren eh, onartu nahi zituen aurrekontu horiek. Beraz, bigarren elementua Madrilen eskerra izan da azkenengo zazpi urteetan alderdi sozialistarekin negoziaketan ibili den alderdi nagusia eta hain zuten ere Pedro Sánchez presidentea estatu mailan Madriden e, presidentea eskerrak babesa eman ziolako lehen unetik. Horrek Katalunian koste bat eduki du. Eta hirugarren elementua, nik uste dut ere importantea dela, Salvador Illak eta Carlos Puigdemonek bazituzten e, nolabait e, epika puntu bat euren hautagaietan. Salvador Illaren kasuan e, ez dakit iparraldeko entzulek gogoan edukiko duten, baina Pedro Sánchezek eduki zuen justu hauteskundeak hasi aurretik hemengo Kataluniako hauteskundeak hasi aurretik eduki zuen bost egun eh, albora geratu zela edo joan zela bere etxera bere emazteren aurkako erasoak zirela tarteko. Bueno, afer horren nolabait eh, olatuak Kataluniako hauteskundetan ere eduki zuen islada, eduki zuen oihartzuna, hain zuzen ere nolabait ba, alderdi sozialistak lortu zuelako euren burua aurkeztea eskuin muturraren aurrean ba, dike bezala, ez parapeto bezala edo e, arresi bezala. Eta horrek hilari eman zion epika puntu Eta bestetik, Carlas Puigdemonek, ba, erbestetik zeto horren, e, a, presidenti kendu zuten egun da artikuloa aplikatuz, e, eta an hau da, autogobernua estatuak kendu egin zionean Kataluniari horrela kendu zuten Carlos Puigdemont presidentiatik, beraz, bazuen ere eh, errelato epiko hori. Per Aragonesek aldiz, Aragones presidenteak, etzuen horrelako errelato epikorik, eta gainera pertsonalki bera ere ez da pertsona karismatikoena. Beraz, hirugarren faktore hau ere nik uste dut aintzakotzatu duki behar dela eskerraren beherakada nabarmen hori ulertzeko orduan. E, bukatzeko Andre errazti, labur-labur, bai batekin, ez batekin beharko jaz harrapastu bat eman, hor hautezkundeak eta gero beraz arandugu blokatua dela beraz gobernagarritasuna, ez dela oraindik hautatu presidenterik, bada ere arrisku bat zure usuz errepikatzeko, ez baldin bada akordiorik lortzen kasontan sozialistak eta errezen artean? Bai, hor hiru e, esparrutan emango da eztabaida. Batetik, hauteskunde Europarrak datoz eta horrek beraz alderdien interesak eta mugimenduak asko baldintzatzen ditu. Ikusi beharko da alderdi bakoitzak nola ikusten duen nola bait onura gehiago ekarriko diola hauteskunde Europarri begira. Orain egiten dituzten pausoak, spoiler nere ikuspegitik ez da pausorik eman hauteskunde Europarrak pasa arte. Bigarren esparrua, esparru katalan bera da, hau da, eskerrak ikusi beharko du gobernua bideratzea, hau da, Salvador babesa ematea, ote den euren egungo ahultasun pozizio hori nolabait eh, bideratzen hasteko lehen urratsa edo alderantziz Salvador babesa ez ematea eta beraz nolabait independentismoaren esentzietara itzultzea den nolabait e, euren etorkizunera begira onura gehien ekarriko dizkiona. Beraz Katalunian ere ikusi beharko da, baina baita ere hirugarren esparrua Madrid da. Eh, ez ez dago naztu, Pedro Sánchez, Carles Puigdemont edo Junts per Catalunya eta Eskerraren babesarekin dela estatuko presidentea, eta beraz horrere ikusi beharko du zenbateraino tentsatu dezaken soka bi alderdi hauekin bere potere pozizioa mantentzeko. Hau da, ez, ez litzateke deskartablea izango, ez bakarrik Katalunian hauteskunde errepikapena baizik eta inklusibe Pedro Sánchezek estatu mailan hauteskundeak deitzea, ez baru lortuko Junts eta Eskerrak nolabait babestuko luketen eh, ondorio bat Katalunian. Bander errazti, mila mila esker eta ondo segi. Mila eskertzu egi eta nahi duzuen arte.